liten blir stor, drömmer och tror Kommer du snart till mig Rosende kind kommer en vind För den mig hem till dig han kommer igen En gång i drömmarnas land vandrar vi två hand i hand En gång min älskling kommer jag hem till dig Blågröna svall, tång och korall lurar in under mig men ovanför stjärnorna hör sången jag skrev till dig och En gång jag seglar i hamn En gång är du i min famn En gång berättas min vän Sagan om den som kommer igen

gång i drömmarnas land vandrar vi två hand i hand En gång min älskling kommer jag hem till dig Liten blir stor, drömmer och tror sjunger Stig Olin ur sin film Resan till dig med Alice Babs och Sven Lindberg i huvudrollerna och En gång jag seglar i hamn blir en av årets mest populära sånger. I april utbryter bland hamnarbetarna i Göteborg en så kallad vild strejk som sprider sig till bland annat Halmstad och Stockholm. Till slut berörs ett tjugotal hamnar. Anledningen till strejken är missnöje med det nya avtalet om lossnings- och lastningsarbetet. Transportarbetarförbundets ledning hotar med uteslutning om de strejkande inte återgår till arbetet. De flesta följer uppmaningen och efter några dagar är den vilda strejken slut.